Esa noche me pregunto qué es lo que está pasando. Si será que el escabio a mí me está pegando. Hace un par de fechas que te vengo fichando, pero no quiero maquinar. Por eso agarré el phone y te pego un tubazo. Qué linda que estás, me vas a dar un bobazo. Si llego a besar todo ese cuerpazo paso, a paso, paso, paso a paso. Olvida tu novio, el del lazonazo. Ya quiero vivir el encontronazo, pero ya me rescaté. Se pone loca si la toco. y yo alto que respondo. Paso 6 AM en el BM a fondo. Si alguien te lastima o se mete lo rompo. Que todos se enteren que andas con mi combo. Deja al otro bobo que no tienes un sope. Ni siquiera sabe darle a tu cola un sope. Y si no se encuentras en acción una noche, vos decirle que dije yo que me la sobre. Tranquila, Maxi Te hago la IK era tu mujer. Solo una noche la quiero go. Ponerla en cuatro, besarle el todo. Lo que vos no sabes de ella, bro. Que se pone loca si yo la toco. Se pone loca, loca si la toco. Pa' acá quita su loco. yo la to. Si la vieran la butaca como ella me el Capsuleando ando y de que Sport. Sin miedo al éxito fue real que mando G siempre activo, mami. Y yo te tiro un watch y tú me dices por dónde. Ya me imagino lo que la ropa esconde. Dice que soy su papi mientras fuma de la planta. Conmigo se desata esa gata. esa gata mi sicaria. Monta al chamaja con pasamontania montaña. Por mi área con ladra con la máquina yo lo pica. Tu novio por mi barrio que no pisa se la voy a aplicar. Esos kilos no son de Cali. Como mueve en Instagram se ve bien, mami. Uno grande acá no hay training. Loca sube un video y se pone trending. Tu gato el del nazo llamando y lo atendí. ¿Qué onda, compa? Acá andamos rompi. Equipado ando y con toda la combi completa. A tu gata le damos champeta y le damos placa, placa al que se meta. Se pone loca si la toco, pa' cada loquita su loco. Dale cumplamos el antojo, a ojo por ojo. Se pone loca si la toco, pa' cada loquita su loco. Dale cumplamos el antojo, a ojo por ojo. Este